գյուղապետ Ազոխը միշտ էլ համարվել է մեծ գյուղհադրութի շրջանի, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դե խնդրեմ, պատմեք գյուղի մասին։ Ազոխը հադրութի շրջանի իր մեծության երկրորդ գյուղն է կարելի համարել։ Երկրորդ առաջինը որն է։ Առաջինը մեծ թաղերին է, երկրորդ տեղը հարաբերական է։ Ընդհանրապես Ազոխ, Տող, Տունի գյուղերը սրանք հավասարազոր գյուղեր են Կարելի ասած մի տարի մինտեղ երկու մարտավիլա, մի տարի մինտեղ երկու մարտ պակասա, ու ես իրեք գյուղերի կարելի է միշտ համարել 3-րդ, 4-րդ տեղը։ Ես պայդրոցով ես գիտեմ, որ բնակչության քանակն երկրորդ տեղը։ Այսինքն Այսինքն բնակչության քանակը 812 նշտական բնակիչ ունենք, իհարկե ժամանակավոր բացակայողներ կան։ Պարոն գյուղապետ, այս մեծ գյուղի համար այս փոքր գյուղապետ արանը քիչ չէ։ Այս մեծ գյուղի համար այս փոքր գյուղապետանը քիչ չի, հերիք չի։ Պետք է ասեմ, որ գյուղապետանը կառուցվելա 1976 թվականին ու առ այսօր ոչ մի նորոգման, ոչ մի բարեկարգման աշխատանքներ չի կատարվել։ Նախանցյալ տարի շրջվարշակազմի հետ պայմանավորված տանիքը փողալենք, փարքաստու հիմա չի կատարվում։ Բայց ներսում 76 թվականից ինչ կառուցել է միջև հիմա ոչ մի բարեկարգման, նորոգման աշխատանքներ չի կատարվել։ Բացի նրանից որ փոքր այդ ոչինչ, փոքրը կարելի է տանել։ Բայց որ ժամանակին համահունչ չի, մտնողերին դուրս եկող առաջ կարող հագին համաչինք, որ <laughs> մար վիճակը էս է, էլ էս թվական, բայց հիմա Այս վիճակը։ Այսօր Գառնան առաջին օրն է։ Ինչի հա։ արդիվ շնորհավորում եմ ձեզ։ Ճիշտ է, դեռ արևը մի քիչ ուշանում է, բայց հուսամ որ կժպտա։ Ըստ այդմ խնդրում եմ պատմեք Գառնանային աշխատանքների մասին։ Սկսել եք։ Այո, կարին քասին որ տարին բավականին բայնպաստ է եղալ յոգացու համար։ Դա բարենպաստ տարի է, երբ ձյունը քիչ է եկել։ Մի կողմից եղանակային պայմանները թույլեն տվել, որ աշխատանքները անդադ process-ները կատարվի, գարան գյուղացական աշխատանքները առաջ տանենք։ Իհարկե, տեղումների պակասությունը հիչ որ միտեղ բացասական ազդեցություն թողնելու է, բայց ընդհանրապես գյուղացու համար լավ տարիչի դերևս։ Մանավանդ դաշտային մեր արտերի համար եղանակը հիմնականում որոշվում մարտ-ապրիլ ամիսներն է որոշելու, թե ինչքան գյուղացու համար մեր արտերի համար բարենպաստ։ Այս առաջիկա ամիսները կորոշին, բայց նրանց ընդհանրապես գարան գյուղացական աշխատանքները սկսած են մարտիկ հատեն անցել են իրենց դարդուցավերին, բանջարանբոստանային կուլտուրաների տեղերի մշակում, ցանում կամ ասկամած։ Բանդուղաբեկ ծնվել եւ մեծացել եք այս գյուղում, ապրում, արարում եք այս գյուղում եւ արդեն քանի տարի է ինչ ղեկավարում եք Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղը։ Իրոք ծնվել ու մեծացել եք Ազոխ գյուղում, Արցախյան շարժումը սկսելուց հետո մինչեւ 2010 թվականը եղել ենք ծառայությունում, միշտ ծառայության մեջ եք եղել։ Թոշակ անցնելուց հետո հիմա արդեն նորից Ազոր գյուղը մենք 6-րդ տարին է համակի ղեկավարն ենք։ Ուրախ ենք որ ապրենք մեր գյուղում իհարկե։ Սիրում եք գյուղը։ Անպայման շատ ենք սիրում մեր գյուղը։ Չեմ ուզում որ գյուղը քաղաքից ինչ որ բանով ասենք թա պիտի պակասնի։ Առայժմ այս պայդորիցան բոլոր հարմարությունները կան բնակչության համար։ Դա առավել ավելին կարելի է ունենալ, բայց դե հիմա հնարավոր է։ Ավելին ասելով ինչ եք հասկանում, ունեք գազ, լույս, ջուր, համակարգիչ։ Ունեք ամեն ինչ չկա սոցիալական առումով ամեն ինչ ունենք, բայց որ կարելի ամեն ինչ մի քիչ ավելի լավ ունենալ, դա ախր միշտ պիտի ձգտենք դեպի լավը, էլի։ Ունենք մշակույթի տուն, շատ լավ կլիներ ու մշակույթի տունը ավելի բարեկարգ լինի մշակույթի տունը նույնպես լավոց կառուցված հիմա վերանորոգման կարիքներ ունի նորա թարմացման կարիք ունի ունենք հանդիպեն հանդիսների տուն ինչքան կարողացանք սա կրենք վերանորոգենք բայց ավելի լավ լինի չի խանգարում նոր դպրոց փառքասու ունենք, մանկապարտեզ ունենք, ամբուլատորիան ունենք, փոստը գործում է, ինտերնետը կա, գազը, ջուրը, ամեն ինչը սա տեղը տեղն է, հա։ ինչպես ավելին էլի, ավելի բարեկարգ, ավելի լավ կլինի։ Դուք անցել եք պատերազմի ճամփաններով։ Այո գիտեմ, ցանոթ եմ ձեր կենսագրությանը, ինչի համար հայտնում եմ շնորհակալություն, որ կարողացել եք միշտ լինել եւ այսօր էլ զինվորի կողքին եք, այսօր էլ զինվոր եք դասյարակում։ Մենք նշում ենք Արցախյան գոյապայքարի 30 տարիները։ Ինչ կարող եք ասել այդ արդիվ։ Արցախյան գոյամարտի 30 տարիները նշվել է, համայնքում էլ նշվել շրջանում էլ նշանակություն էլ նշվել։ Իրոք շարժումը սկսվել է հադրուտից, Ազոխը եղել այն գյուղը, որ հադրուտում սրտատրով սպասում է, որ մազովսկները պիտի գնան կոկնեն։ Իհարկե դա դե, էլ շարժումը կառուցել ենք պետություն, փարքեսու։ Կա պետություն, պիտի ասենք որ ունենք պետություն, պիտի ունենք, ասենք, որ ունենք համակարգ, որ գործում է։ Իհարկե, դա դե բացի դելա հրաշատ ունենք, բայց դա դե ի՞նչ անենք։ Պիտի կարողանանք էլի կամաց կամաց առաջ տանենք մեր պետությունը պիտի ասենք, այն ասիշենի որ մենք պիտի անենք, մեզ փոխարեն ոչ մեկի չի անելու։ Այո, անելիքներ դեռ շատ են։ Ունենք պարոն գյուղապետ բազմազավակ ընտանիքներ։ Ունենք, բազմազավակ ընտանիքներ ունենք, ունենք 6 երեխա տեր երկու ընտանիք, որոնց համար բնակարաններ են կառուցել, ունենք 4 երեխա դեռ շատ 6-7 ընտանիք ունենք, որ ունեն 4 երեխա Լավ է, գյուղը չի, ընդհանրապես։ Քանի նորացին է ծնվել 2017 թվականին։ 18-ին արդեն 3 հա, ունենք, 18-ին ծնված։ Իսկ 17-ին։ 17-ին 10 որքի երեխա։ Դա լավ թիվ է։ Ասիկ որ ոչ։ Երիտասարդները մնում են գյուղում։ Մնում են։ Մեզ ավելի լավ, ավելի շատ լավ տարիներ է եղել, որ երեխաների առումը, որ ունեմ տային է եղել, ունեցել 16, 17, 18 երեխա են ունեցել։ Իհարկե, դժբախտաբար ավելի վատ տարիներ են եղել, որ ունեցել ենք 5-6 10 երեխան էլ եթե ասենք մեծ ինտիվա ավելի շատ կարելի է սпасել, ավելի շատ պետք ունենայինք։ Ավելի լավ է։ Ուսանք որ 18-ին ավելի շատ կունենանք, այլ 18-ը ավելի լավ է սկսել։ 18-ին արդեն երեք երեխա ունեն։ Ամենացավոտ հարցը, որը հուզում է յուղապետին, ո՞րն է։ Յուղապետին ցավոտ հարցը միշտ է լինում է յուղի բարեկարգում, էլի յուղը պիտի բարեկարգ լինի, որպեսզի ամեն ինչ կարողանա յուղի բարեկարգ պահի։ Իհարկե, մեր Եղածով հնարավոր չի, որ ասենք դա մենք կարողանանք գյուղական բյուջեն այդքան չի հերիքի, որ ասենք թանուկ անդադ ինչ որ կարողանանք բարեկարգում անենք։ Դժբախտաբար չունենք մշտական բարերարներ, որ ասենք նպատական թեկուզ կան լինում են, որ օգնում են Այսինքն դա ձեր համագյուղացիներն են։ Ոչ, ավելի շատ կասեի, ոչ համագյուղացիները, քան համագյուղացիները։ Օրինակ ինչ են արել գյուղերը։ Օրինակ մոտ մի 5-6 ամիս առաջ մեր ոստիկանապետ Հանրապետության գեներալ Աջյանի կողմից հուշարձանի կառուցման համար 1 միլիոն դրամ հատկացվել։ Դրանից մի օր ժամանակ առաջ Արտուր Ղաբեկյանի կողմից նույնպես համանման գումար հատկացվել։ Գյուղի բարեկամ Գարիկ Սաֆարյանն ենք ելի հուշարձանի կառուցման համար մոտավորապես մի 600-700 հազարի մատերիալ արտադրել։ Կողքից օգնող նոր ավելի շատ ենք ցանկալի կներ, որ մենք ունենք իրենք չնելի։ Բայց կան Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը այգեգործություն, անասնապահություն, մեղվաբուծություն ո՞րն է առանձնապես։ Հիմնական գյուղատնտեսության առումով ամեն բնակավարում էլ աշխատողներուն են, որոնք ամեն դաշտավարությամբ զբաղվում, զբաղվում բանջարաբոստային կուլտուրաներով են զբաղվում։ Հիմնականում բանջարաբոստային կուլտուրաները գյուղում զարգացած վերած սաղանով զբաղվում են։ Դաշտային աշխատանքները ներքևում ունեն մոտորապես գյուղի մին 30%-ը ծորեն գարու գործով զբաղվում են արտընթանում։ Մնացածները մեծամասնություն աշխատում են պետական հիմնարկներում, կանոնակ դպրոցում, բուժկետում, մանկապարտեզում, Արցախգազում, Արցախողում, մոտավորապես մի 100 ավելի ցոքի ընդգրկված են այդ աշխատանքներին կարում են գոյատևին։ Այո։ Պարոն Գյուղապետ, ասում են դուք մնավորությամբ լավատես եք, ճիշտ են ասում։ Պետք է լավ տեսնենք, այլ միշտ։ Միշտ լավն եք <laughs> տեսնում։ Ինչպես եք տեսնում գյուղի ապագան 5 տարի հետո։ Բառնվազն տեսնում են այն ինչի ցանկանում եք, որ պիտի կատարի մոտորը պես տեսնում եք ավելի լավ ամեն ինչ ավելի ավելի շունեք ասենք էլի նման մի բան որ չունենանք ասենք հիմա ունենք ամեն ինչ բայց ապագայում տեսնում եք որ ամեն ինչ ավելի կառուցված կլինի ավելի բարեկարգ կլինի ավելի ժամանակակից ժամանակին համախունջ կլինի Շնորհակալ եմ